Саме ваша машина стояла на протилежному боці дороги. І не просто стояла, а ще й осліпила зустрічного москвича. А оскільки того вечора за рулем вашої Волги були ви, то звідси випливає, що ви були прямим. Роблю затяжну паузу, щоб вона була натуральнішою. Беру сигарету, повільно запалюю. Були прямим очевидцем наїзду на Антона Дедуряку. Але чомусь і це приховали від слідчих органів. Він ставить лікот на стіл, спирається чолом на кулак, хрипко каже Можна і мені закурити? Будь ласка, подаю йому пачку. Він глибоко кілька разів підряд затягається. Я вам сказав неправду, не залишав я біля ресторану Антона. Він разом зі мною поїхав, але потім захотів ще випити. Та взята в ресторані пляшка його муляла. Він, я ж вам казав, міри не знав. Навіщо давали пити, хіба не бачили, в якому він стані? Та ви його не знали, як пристане, не даси до ранку з ним проволоводишся, а я вже хотів швидше додому. Він сам випив цілу пляшку. Майже я трохи випив. Чим закусували? Він взяв зі стола в ресторані скипку хліба. Ну а далі поїхали додому. Він заснув, згодом прокинувся і попросив зупинити машину. Треба, мовляв, вийти. То було якраз у тому місці Шукалівського шосе. Він вийшов, поплентався чогось через дорогу і раптом упав. І саме в цей момент над'їхав той москвич. Я зрозумів, що загальмувати він уже не встигне, і з переляку увімкнув фари і рушив. Допомогти вже ніяк не міг. Залишатися побоявся, разом же випивали. Я за кермом нетверезий, одним словом, злякався і втік. Знав, що того москвича ви без мене розшукаєте. Розумію, звичайно, що це негарно, але злякався неприємностей. Оце вже схоже на правду. Повірте, саме так було. Я ж кажу тепер схоже на правду. Цілком можливо, я повірив би вам, якби не лист. Отой лист, ви самі тепер розумієте, аж ніяк не вписується у вашу версію. Якщо дідуляка випадково впав і потрапив під машину, то чому ж заздалегідь написав і відправив листа про самогубство. Ваша версія схожа на правду, але є вашою вигадкою. Антон Дедуляка того листа не писав, підпис його підроблено, і впасти на шосе йому хтось допоміг, а допомогти йому міг тільки той, хто був дуже зацікавлений у його смерті. Зацікавленими могли бути товариші вказані в листі, але в них, як ми вже говорили, чисте альбі. А в той момент там нікого із його знайомих, крім вас, не було. Висновок напрошується сам собою. А Чого ж я? тихо хрипить він. Чого це я мав бути зацікавленим в його смерті? Це ви самі повинні розповісти. Я ж припускаю що колишній солдат автоматної роти Антон Дедуряка, знав про один прикрий епізод з вашого життя, який ви протягом довгих років приховували і вважали всіма забутим, який епізод, точніше, не епізода злочин. У 44-му році, коли вашу дивізію перекидали на інший фронт, з ешелону дезертирував єфрейтор Калабан Яків Степанович. Він широко округляє очі і відразу ж, немовби від яскравого світла, примружує їх. За димчастими скельцями уже нічого не розрізняю, хоч і вдивляюся пильно. Його тіло умить розслаблюється, стає схожим на загорнутий у чоловічий костюм лантух з ватою. Це все, це вже все, видушує він із себе, наливаю йому склянку води випиває одним ковтком, опускає голову на руки. Минає кілька хвилин.